Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ այսօր ծրագրում սեմինար դասընթացներ համայնքների ղեկավարների համար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ մեկնարկել է համայնքապետերի համար կազմակերպող դասընթացների այս տարվա երրորդ փուլը։ Դասընթացների մասնակցում է 30 համայնքապետ հանրապետության շրջաններից։ Սեմինար դասընթացների թեմաները վերաբերում են ԼՂ համանadrության, տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման համակարգին, իրավական հսկողության եւ պետական վերահսկողությանը, համայնքի քարամյա զարգացմանը եւ այլ հարցերի։ Օրվա դասախոսության թեման, որի մաս մասնակցում էի նաև ես, գլոբալ զարգացումները եւ տեղական ինքնակառավարումներ։ ԼՂ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարին Ներսյանը դասախոսության ժամանակ արծարծեց շատ կարևոր հարցեր։ Հայաստանում գործում է այսպես կոչված ֆինանսական գրագիտության ռազմավարական ծրագիր։ Գրագետ, ինչ անշտանում ֆինանսապես գրագետներ եւ մշակված է այնպիսի մի ռազմավարություն, գիտեք, չէ՞ ինչ անշտանում։ Ռազմավարությունը նշանակում է երեք հատ բան՝ կամ մարտավարություն եւ ռազմավարություն։ Նու ստրատեգիա բառեցիա, որը հունարեն նշանակում է զորքը բերում եմ, ստրատեգոս, զորքը բերում եմ, ռազմական իմաստով ասում եմ, դա ռազմավարությունը նշանակում է առաջի հերթին նպատակների եւ խնդիրների հստակեցում, երկրորդ առաջնահերթությունների նախանշում եւ երրորդը երկարատև ժամանակաշրջանում երբեմն որոշումները սխալ են։ Միանգամից ասում են այսպես ռազմավարությունը սա մարտավարություն է երկարաժամկետ հատվածում։ Ոչ։ Այսինքն օրինակ Հայաստանը ունի մշակած մի շարք այլ ռազմավարական ծրագրեր։ Մենք էլ ունենք օրինակ աղքատության հաղթարման ռազմավարական ծրագիր է ելել։ Երեքտուն ընդունել է 15 թվականին պետք է աղքատությունը հասներ մինչև 20-24%։ Հայաստանում 30% է եկել, պրեզենտացիա է եղել, շնորհանդես Երևի նման մի բան էլ մենք կանենք։ Մենք էլ ենք առաջի անգամ Ղարաբաղում այդ բանը արել տնային տնտեսություններին, որ ասել են կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունը, ես չեմ ուզում թվեր ասել, այնա թվերն են հրատարակման, շուտով երևի մենք կբաժանենք ու այդ դրա արդյունքում մենք էլ կներկայացնենք այն բոլոր հիմնական ցուցանիշները, որոնք մենք արձանագրել ենք, հետազոտել ենք, գիտեք, ընդհանրացրել ենք Այդտեղ հավաքատություն, աղքատության խորություն, սրություն, ցես ցուցանիշներն են Ղարաբաղում առաջ անգամ ա դա եղել։ Եվ այդ հնարավորություն կտա մի շարք այլ ցուցանիշներ ավելի արժանահավատ, ավելի ճիշտ, ավելի հավաստի հաշվարկել։ Իրար հասկացանք այսպիսի բաներ կան։ Կանքերի երկրորդ կարևոր իրադարձությունը երեք որ տեղի ունեցել հենց էլի միջազգային ֆինանսական այդպես հարցություններում խոսքը բանի մասին է, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամը ընդունել է որ Ուկրաինայի պարտքը Ռուսաստանի դա դիտված է Ռուսաստան։ Չէ, դա չի տվել։ Դա սուվերեն պարտք է։ Սուվերեն, այսինքն պետության պարտքն է մի պետության, ոչ թե բիզնեսի մի բիզնեսի։ Այսինքն Ուկրաինան պարտավոր է վճարել։ Դեֆոլտը ապահոված։ Այո, եթե անկար չվճարի, ամս 21-ին պիտի փակի։ Բոլոր դեպքերում արժույթի միջազգային հիմնադրամը երևի թե ինչ որ բաներ հաշվի առնելով աշխարհակալական զարգացումները ես չեմ կարող ասել, որոշել է որ այո, դա ընդունել է որոշում, ինչ այդ գիտեք էլ ինչ որոշումներ ընդունել։ Ոչ թե կարը չտա, որ առանց Ռուսաստանի պապարտ կփակելը ինքը նորից բարգ ստանա միջազգային այդ ֆինանսական կառույցներից վարկ ստանա, բայց եթե Ռուսաստանի պարկը չփակի, ինքը իրավունք չունի ուրիշներից վարկ ստանա, ուկրաինացիները։ Բավական չէ չեն տալու իհարկե կա միջազգային կարգում կանոն օրենքներ պահանջներ սա իրեն եւ երեք այո դեպսի կարեւոր մի բան է որոշում է ընդունվել հետեւապես տեսնում եք զարգացումները նաեւ վերում են դրան իհարկե Ես անցյալ անգամ եմ ասել, այսօր քաղաքական զարգացումները ավելի են այսպես ինչ անում կանխորոշում, ավելի մեծ չափով են կանխորոշում տնտեսական զարգացումներին։ Եվ ամենամեծ գործոնը, որ ազդում է հենց քաղաքական այդպես գործընթացն է ազդում ինչի վրա տնտեսության վրա։ Տեսեք, քերին հենց այնպես չի եկել Մոսկվա։ Նա վերջերս որոշել են, որ ինչ որտեղ նաև պետք է այստեղ Սիրիայի հարցում նոր մոտեցումներ համալագրեն եւ կիրառեն։ Խոսքը եւ իշխանության այսօրվա Սիրիայի իշխանության ներգրամամբ եւ կառուցողական ինդիմության ոչ բոլոր առանց իգիլի եւ լույսի ինչ անեն նստեն խորհրդակցության դստեն Սիրիայի հարցը ոնց լուծել այո ոնց որ մի բանաձև են փորձել մտածել որպեսզի սիրական կոնֆլիկտը փորձեն այդ պատերազմական ռազմական դաշտից փոխադրեն դեպի քաղաքական միջավայր այսպիսի զարգացումներ կա որոնք իհարկե կա այստեղ նաեւ Թուրքիայի գործոնը։ Դասախոսությունից հետո ես զրույցի հրավիրեցի պարոն Ներսյանին։ Դասախոսության թեման գլոբալ զարգացումները եւ տեղական ինքնակառավարումը։ Այսինքն համայնքապետերը պետք է նաեւ դե- քաղաքականապես ոչ միայն քաղաքականապես եւ բոլոր հարցությունները մասնավորապես ես կարեւորում եմ աշխարհակական այդպիսի զարգացումների տեղյակ լինելը եւ որոշակի ցափով նաեւ հետեւություններ անել եւ իրանք էլ անպայման զբաղվեն այդպիսի տեղեկությունների ձերբերման, վերլուծության ինչ որ ձևով կան կայացած այսօր վերլուծական կենտրոններ եղել եւ նյութեր համապասխան իրենց առօրյա կյանքը համարժեք ձևով այսօրվա այս գլոբալ զարգացումներին համարժեք ձևով կառուցելու համար դա բոլոր դեպքերում երկարաժամկետ ծրագրավորման եւ ավելի կոնկրետ տվյալ տեղամասի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, որոնք այսօր ավելի մեծ ազդեցության բաները, չափերը կամ շոկերը գալիս են դրսից հատկապես տնտեսական եւ մասնավորապես ֆինանսական ոլորտում։ Օրինակ, նավթի գնի փոփոխությունը կտրուկ մի օրում ազդում է բոլոր այլ ապրանքների գների կամ թունարժեքների վրա։ Հետևաբար նրանք պետք է ընդանեն թե ինչպիսի տեղակ լինեն մերոնք հատկապես տեղական ինքնակառավարում, որը մեր կարելի է ասել իմ խորին համազգում առաջնագիծն է, հատկապես հանրային կյանքում եւ մասնավոր արպես տվյալ բնակավայրի պետական կարգավորման համակարգում, որ เป զի նրանք այս բոլոր գործընթացները տեղակ լինեն եւ իրենց ապագա խնդիրները եւ հիմնախնդիրները լուծելու համատեքստում կարողանան հաշվի առնել նաեւ այդ մեծ գործոնը, որոնք ազդում են նրանք ոչ միայն առօրյագործի, այլև հերանեկարային այլ ծրագրերի վրա։ Ասեմ ձեզ, որ ամեն անգամ Արցախի հանրային ռադիոյի գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարը հնարավորության սահմաններում մեկնաբանում է համայնքապետերի այս դասընթացները եւ այսօր ի ուրախ ուրախություն ինձ երևի հանրահայտ հայրիկից է ժառանգել այդ որ դասախոսության ժամանակ պիտի լինի երկխոսություն, պիտի լինի մտքերի փոխանակում, ինչը շատ ավելի հասանելի է, այո։ Ես կարծում եմ դա անարարկելի է, դա պետք է ունենանք այո ամիջական կապը եւ փորձել ոչ թե փաթաթել, այլ համոզել, որ այսօրվա իրողությունները կամ ճիշտը սա է։ Սա մեթոդաբանական խնդիր է, բայց կարծում եմ, որ մերոնք էլ, ես նկատում ունեմ մեր ընկերները, կայացած բավական մեծ աշխատանքի փորձ եւ վստահություն ձեռք բերած ընտրված համայնքապետեր են, որոնք իհարկե տեղյակ են որոշ շատ բաների, բայց ինչ որտեղ կարող է այսօր դրանց կիրառման եւ հետագա խորացման հարցերում ավելի ենք մենք նպաստում, որ ավելի կողմնորոշենք դեպի իրական, ինչպես արժեքային համակարգը, այնպես էլ իրական գործոնային, այդպես վերլուծական տիրույթները։ Պարոն Սանչեմ, ուզում չարաշահել եւ վերջին հարցը։ Ինչ են տալիս այս հանդիպումները համայնքապետերին։ Հանդիպումները պաշտոնական կամ կիսապաշտոնական ինձ մեծ տեղեկություններ են տալիս եւ նյութ են տալիս, որպեսզի իմանանք թե ովքեր են մեր հանրության այդ մակարդակում կառավարողները, իսկ իրանց էլ ինձ թվում է մեր տված տեղեկությունները չեմ ասում գիտելիքներ, գուցե նաեւ գիտելիքները, հմտությունները, որ เป զի եւ այն աղբյուրները, որոնց պետք է կիրառեն եւ այն մոտեցումները, որ պետք է իրանց, այսպես ասած, կառավարչական որոշումների ընդունման հարցություններում կարողանան կողմնորոշվեն։ Ինձ թվում է պետք է մենք դա հաշվի առնենք։ Այսօր օրինակ իրանց խորհուրդ եմ տվել, որ เป զի հաշվառման համակարգերի մեծ ուշադրություն դարձնեն եւ կառավարչական որոշումների ընդունման մեթոդներին ու ձևերին մի քիչ ավելի հետամոտ լինեն եւ հատկապես ասում եմ սկզբնական օղակի։ Սա խնդիր է, որ մենք պետք է ընդգծված ասենք եւ ամենակարևորը, որ իրանք արդեն կարծում եմ որոշակի եւ պաշար ձերբերեցին մոտեցումների եւ փորձի, որ เป զի ընդհանուր կերպով եւ մեկը մյուսի հետ առնչվելով եւ ընդհանուր այդպես գիտական տեսական ասպեկտների հաշվառումով կարողանան իրենց այդ բանում համայնքների զարգացման հիմնախնդիրները ճիշտ վերհանեն եւ տեսնեն ընդհանուր երկիրը ուր է շարժում կարողան համադրվել եւ իրանց անելիքները ավելի հստակեցնեն Քաշաթաղի շրջանի Քարեգա համայնքի ղեկավար Մարինե Պետոյանի կարծիքով գազམ անկերպող սեմինար դասընթացները շատ կարևոր են Տիկին Պետոյան դասընթացների մասին ձեր խոսքը։ Դասընթացները կազմակերպված են շատ գիրտ ձևով հուսանելի։ Դասընթացները անցկացնող ներկայացուցիչները կառավարության շատ պատրաստված են եւ ընդգրկված են հիմնականում մեզ ուզող թեմաները եւ այդ դասընթացների ընթացքում հնարավորություն է տրվում ազատ հարց ու պատասխանի, որը համայնքի ղեկավարներին տալիս հնարավորություն հուզող հարցի պատասխանը ստանալու անմիջապես։ Առավելևս որ թեմաներ, որին կցանկանայիք ավելի ծանոթ հանգիստ լինել։ Ասեմ, որ բոլոր թեմաներն է, որ ընդգրկված են այս դասընթացի ընթացքում, ոչ միայն մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, այլ նաև համայնքի ղեկավարների աշխատանքի ընթացքում շատ օգնող օժանդակող ինֆորմացիաներ են պարունակում, որը իսկապես մեզ հետաքրքիր է իմանալ։ Եվ վերջին հաշվով շատ կարևոր է, որ այդ թեմաները վերծված են անմիջապես մեր աշխատանքային process-ում մեզ հանդիպող հարցերի եւ խնդիրներից իսկ Որոտանի քաղաքապետ Վրույր Ասրյանի կարծիքով Պարոն Ասրյան, դասընթացների մասին ձեր խոսքը։ Դասընթացների մասին դրական կարծիք ունեմ, շատ մեծ տպավորություն ունեմ եւ խթանը հանդիսանում որպեսզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ եւ կառավարության ղեկավարության հետ ունենանք ամիջական շփում մեր խնդիրների եւ ակնկալիք լուծումները ստանալու նպատակով սեմինար դասախոսությունների կազմակերպման նպատակներից մեկն էլ մի շարք նպաստել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացմանը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։